նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում զերնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 3-ին ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին հրապարակային սակարկությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին լիցենզավորման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական турքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Քաշաթաղի շրջան եւ ցանոթացել հիդրոէներգետիկայի ոլորտում իրականացվող մի շարք ծրագրերի ընթացքին։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ շրջանն ունի ջրային պաշարների մեծ ներուժ, որի ճիշտ օգտագործումը մեծապես կնպաստի շրջանի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի եւ Արցախի էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Կայացել է Հադրութի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդումը շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Օրակարգում թիվ 6 ընտրադարձքում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով Պատգամավորի Տեխնացուի գրանցման հարցն էր։ Ինչպես նշեց ընտրադարձային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Կարապետյանը, ըստ սահմանված ժամկետների տարածքային ընտրական հանձնաժողով ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով Պատգամավորի Տեխնացուի գրանցման փաստաթղթերը ներկայացրել են միայն մեկ հանձնավորություն։ Հադրուտ քաղաքի բնակիչ 1967 թվականին ծնված Արմեն Հրանտի Օհանյանը, որի տեխնացուությունը ներկայացրել է 1000 Արարատ հայրենիք կուսակցության խորհրդի որոշմամբ։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով առաջնորդվելով ընտրական օրենսգրքի 125-րդ հոդվածի 6-րդ կետով գրանցեց ազգային ժողովի մեծամասնական դերակարգով պատգամավորի տեղնացու Արմեն Օհանյանին։ Հանձնաժողովի նախագահը միաժամանակ նշեց, որ արդեն ձևավորվել են ընտրական տեղամասերը, համաձայն ընտրական օրենսգրքի ընտրողների ցուցակների մեկ օրինակները տրամադրել է տեղամասային կենտրոններին, որը որ փակցված է բնակչության համար տեսանելի տեղերում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Եվրանեստի բյուրոն ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի ու Ուկրաինայի խորհրդարանների պատվիրակությունների ղեկավարների համատեղ ուղերձը։ Նրանում կոչ է արվում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները հայկական եւ ադրբեջանական ուժերի միջև, հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, որը ճունի ռազմական լուծում, այլ կլուծվի միայն բովանդակային բանակցությունների վերսկսման, բարեխեղճորեն եւ վստահության բարձրացման ուղված միջոցառումների եւ երկխոսության միջոցով։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրումն Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն է սկսած 1995 թվականից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նա նշել է, որ տարբեր առիթներով հայկական կողմը բարձրացրել է հետաքննության մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտության մասին։ Նույնիսկ եղել են պայմանավորվածություններ, որ պետք է ներդրվեն այդ մեխանիզմները, սակայն Ադրբեջանը խոչընդոտել է։ Փոխնախարարն ընդգծել է, որ առանց Արցախի հանրապետության մասնակցության որևէ մեկը չի կարող Արցախի կարգավիճակի եւ տարածքային ամբողջականության հետ կապված որոշումներ կայացնել։ Շավարժ Քոչարյանի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը քանդելը Ադրբեջանի երազանքն է։ Մենք ասում ենք, որ եթե հակամարտությունը չի կարգավորվում, դրա մեղավորը ոչ թե միջնորդներն են, այլ Ադրբեջանը, նշել է փոխնախարարը։ Եթե Ադրբեջանը խելքի գա եւ լուծումը լինի փոխզիջումը, ապա բնական է դա կողմերի համար ցավալի կլինի։ Այսօր սակայն դրա որևէ նշան չկա։ Կան հարցեր, որոնք բացառապես վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Դա նրա տարածքային ամբողջականության հարցերն են եւ նրա կարգավիճակի։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նմանատիպ հարցեր ոչ ոք չկարող քննարկվել։ Դա շատ լավ հասկանում են միջնորդները եւ պատահական չի, որ միշտ ասում են, որ կոնկրետ բանակցությունները պետք է առաջ շարժվեն առանց Ղարաբաղի դանդաղ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Դեպի Գանձասար զբոսաշրջիկների կայուն հոսքը նոր հնարավորություններ է ստեղծել շրջակա բնակավայրերում բիզնես միջավայրի ստեղծման ու հավելյալ եկամուտների ապահովման համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գանձասար տանող ճանապարհը տարին բոլորը բանուկ է լինում։ Ներքին ու արտաքին туриզմի զարգացմանը զուգահեռ արխուրանում են նաև դեպի Վանք գյուղ տանող ճանապարհը։ Սա գործարար Էրիկ Մկրտումյանի մոտ նոր մտահղացման պատճառ եղավ ու նաիր Պապենական գյուղում Վանք գյուղի հարևանությամբ ծմակահողում հիմնադրեց էկոտուրիզմի կենտրոն։ Ծմակահող գյուղը ինքը գտնվում է այնտեղ, որ շատ հարմար է, էլի զբոսաշրջիկների համար, որովհետև 80%-ը գալիս են Գանձասար են այցելում, ու ինքը գտնվում է հենց այդ ճանապարհի վրա։ Կենտրոնը հիմնադրվեց 2015 թվականին։ Նպատակը ավանդական պատմամշակութային եւ գյուղատնտեսական туриզմի խթանումն է, որի շրջանակներում զբոսաշրջիկը տեղում կարող է մասնակցել հաց թխելու, օղի թորելու, թութ թափելու եւ այլ գործընթացների, որոնք զբոսաշրջիկների համար բացառիկ են բնույթով։ Մյուս կողմից այս ծրագիրը նոր աշխատատեղեր ստեղծեց գյուղում, ինչպես նաեւ գյուղը եկամուտ բերելու հնարավորություն ստեղծեց։ Զբոսաշրջիկների առաջին խումբը կենտրոնը ընդունել է իր դռները բացելու առաջին իսկ օրերին։ Գնալ ունենալով մեծանում է հետաքրքրությունը կենտրոնի հանդեպ, ասում է հիմնադիր տնօրենը եւ ավելացնում, որ նախնական գաղափարի իրականացմամբ չեն սահմանափակվել։ Ժամանակի հետ նոր մտքեր են առաջանում ու իրագործվում։ Արդեն ունենք պատրաստի արտադրանք, օղիների տեսքով, որտեղ գրածա, որ արտադրվածա ցմակահող գյուղում, գինի տեսքով, թթի օղի, նռան օղի, Զբոսաշրջիկների համար գերադասելի է գյուղական туриզմը նաև գյուղական կենցաղին մոտիկից ցանոթանալու համար։ Զբոսաշրջիկների մեծ մասը հենց էկոտուրիզմի համար է Արցախ այցելում, վստահեցնում է Էրիկ Մկրտումյանը։ Իրանց մնալու վայրը մենք առաջարկում ենք գյուղացիների տներում։ Ու իրանք մնում են գյուղացիների հետ, հետո առավոտը նախաճաշում են, ցանոթանում են իրանց առօրյայի հետ։ Նոր աշխատատեղերից բացի էկոկենտրոնը նոր հնարավորություն է տալիս գյուղացուն իր արտադրանքը վաճառքի հանելու համար տեղում կազմակերպող ցուցահանդես վաճառքի ժամանակ։ Բացի նշվածից կենտրոնը գյուղացիներին ընձեռել է եկամուտ ապահովելու եւս մեկ հնարավորություն։ կենտրոնում կա մթերքների ընդունման կետ։ Յուղացիները, ну ճիշտ է, մի քիչ հələ սկզբնական շրջանը մի քիչ пассив են, բայց մանրից արդեն սկսում են մթերումները։ Մրգերի եւ բանջարեղենի, կանանչեղենի նայ։ Էրիկ Մկրտումյանի նպատակն է ծմակահողցիներին մեծից փոքր ներգրավել այս աշխատանքներում։ Բնության բարիկները տնամերձից ստացված բերքը, կատնամթերքը, այն ամենը ինչ հնարավոր է ունենալ ու ստեղծել գյուղում պետք է գյուղացու համար եկամուտ դառնա։ Տնորենը մտադիր է նաև դպրոցի աշակերտների համար կենտրոնը դարձնել հավելյալ եկամտի աղբյուր։ Դպրոցում կա փայտագործության խմբակ։ Մենք առաջարկեցինք իրանց ղեկավարին, որը զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր կլինի իրանց աշխատանքները համ տեսնելը, համ առնելը։ Ու դրա համար այդ խմբակի մեծ մաս գործերը, երեխեքի գործերը բերեցինք, տեղավորեցինք այստեղ ու զբոսաշրջիկների կողմից արդեն որ իրանք գալիս են, նայում են ու ճիշտ ասած վատ էլ չի վաճառում, լավ առաջընթաց կա։ Այսպես միայն գործնական քայլերով ու ծրագրերով կարելի է նպաստել հարազատ գյուղի զարգացմանը, վստահեցնում է գործարարը։ Գյուղացուն գյուղում պահելու համար պետք է հնարավորություն ստեղծել նրա կայուն եկամտի համար։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Արցախի պաշտպանության բանակի այն զորամասում տեղի ունեցել ասմունքի ցերեկույթ, որը համատեղ կազմակերպել էին Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանը եւ Մայրություն հասարակական կազմակերպությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում ցերեկույթը կրում էր կյանքը գրքերի մեջ խորագիրը։ Միջոցառմանը հայ եւ ռուսական պոեզիայի լավագույն գործերի ասմունքով հանդես եկան մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցների աշակերտներն ու գրադարանի ընթերցողները, զորամասի զինվորներին կտրելով Արորիայից եւ իրենց գեղեցիկ արտասանություններով տեղափոխելով պոեզիայի աշխարհ։ Մտահղացումը ըստ Մուրացյանի անվան գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանի վաղուց էր ծվել։ Մենք որոշել ենք այցելել զորամասերը մեր ընթերցողների հետ միասին, նրանց մատուցել գեղեցիկ կոլիզիա։ Մեկ ժամ մեր զինվորները կմբողջնեն տարբեր բանաստեղծների եւ ռուսերեն եւ հայերեն գործերը եւ դա ինչ որ կերպ ակցիա է, որպեսզի մեր զինվորները չկտրվեն կրքի։ Նրանք հոգեոր սնունդ ստանան, ինչ որտեղ դաստիարակչական բնույթ է գրում։ Նրանք կընկալեն եւ հայնասիրական, եւ սիրահարական, եւ խոհապսոփայական բանաստեղծություններ։ Զինվորական ծառայության ընթացքում ժամկետային զինծառայողը ցավոք չի կարողանում հաճախակի հաղորդակցվել քաղաքանության հետ։ Ոստի կազմակերպիչների համոզմամբ այս օրինակ միջոցառումները կնպաստեն, որպեսզի նախ նրանք մի պահ կտրվեն զինվորական առօրյայից եւ ապա տեղափոխվեն պոեզիայի աշխարհ։ Մեր օրերում դեռ մարդիկ շատ են հեռացել գրքից, կարևոր ակցիա է դա։ Մենք այդպես ենք մտածում։ Եվ որոշել է սկսել այս զորամասից, հետո շարունակական բնույթ կգրի։ Մոտ 1 ժամ զինվորները հնարավորություն ունեցան հաղորդակցվելու հայ եւ ռուս բանաստեղծների ստեղծագործություններին։ Զովներ, շերներ, ես եւ դու 4 հոգով էինք, այլ ոչ ոք չկար։ Թե իմանալ մեզ ինչից է զրկում, առավոտն ինքն էր երևի չգար։ Մենք մեզ իրար մեջ որոնում էինք, աշնություն էինք հյուսում մեր հոգում, աստղերից կախված օրորվում էինք, ծովներ, գիշերներ, ես եի եւ դու։ Ասմունքի ու կնդիրներից Շարքային Սարգիս Խեչոյանը 3 ամիս է ինչ ժամկետային ծառայության մեջ է։ Նրա խոսքով շատ կարևորում ենք բոլոր մեր իրերին, լավ ընդունում ենք։ Մեր համար շատ հաճելի է լինում, ինչ որ չափով կտրվել ծառայողական առօրյայից եւ իշ կտան սիրով կընդունենք այդ ամեն ինչը, փորձելով հասկանալ այդ ամեն ինչ որ արվում է մեր համար եւ կարևորագույն տեղ կտանք գրավում։ Այդ ամեն ինչը շատ են կարևորում նման միջոցառումները։ Ինչպես հաղորդեցին ցերեկույթի կազմակերպիչները Մուրացյանի անվան գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը եւ Մարիություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը ձգտելու են նման գրական միջոցառումներ անցկացնել Պաշտպանության բանակի այլ զորամասերում եւս։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Շուշիի Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում տեղի ունեցել Հանրապետության դաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի ծննդյան 66-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր Յուրի Հովանիսյանը, ով խոսել է Սամվել Գաբրիելյանի ստեղծած գեղանկարների եւ թողած մեծ ավանդի մասին։ Գեղանկարչի մասին իրենց հիշողությունները, տպավորություններն են կիսել արվեստագետի հարազատները, գործընկերները, աշակերտները, նրան ճանաչող Ստեփանակերտցիներ, ովքեր հիշում են Սամվել Գաբրելյանին որպես բարի եւ խոհուն նկարչի, ով իր մեջ բովանդակում էր իսկական արվեստագետի կերպարը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 3-ին Նյու Դելիում հանդիպում է ունեցել Հնդկաստանի Հանրապետության նախագահ Ռամնաթ Քովինդի հետ։ Անդրադառնալով հայ-հնդկական դարավոր բարեկամությանը Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ երկու ժողովուրդների հարաբերությունների մասին մեծ թվով հիշատակումներ կան պատմիչների գործերում։ Բազմաթիվ աղբյուրների պնդմամբ հայ եւ հնդի կարևտրականներն ամուր կապեր են հաստատել դեռևս մեր թվարկության առաջին հազարամյակում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության ամրապնդման գործում Հնդկաստանի հայ համայնքի մեծ դերին, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին, հայրենիքի ու համայն հայության արչև ծառացած մարտահրավերներին եւ դրանց դիմակայելու հնարավոր ուղիներին։ Current Time TV-ին Ծավալուն ռեպորտաժ է պատրաստել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական վատթար իրավիճակի զանգվածային լրատվամիջոցների ոչ անկախ լինելու վերաբերյալ։ Գրեթե այն ամենը, ինչ եկամուտ է բերում, Ադրբեջանում պատկանում է նախագահ Ալիևի ընտանիքին կամ նրա մտերիմ շրջանակին, սակայն մինչ նրանք հարստանում են, երկրի սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները ոչ մի կերպ չեն լուծվում եւ Ալիևի ռեժիմի հանդեպ դժգոհությունն աստիճանաբար աճում ու դուրս է թափվում փողոցներ, նշված է ռեպորտաժում։ Ռեպորտաժում Խադիջա Իսմայելովան նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն այնպիսի համակարգ են ստեղծել, որ բացի նրանցից ոչ ոք գումար չվաստակի։ Ռեպորտաժում նշվում է, որ Ադրբեջանում անկախ զանգվածային լրատվամիջոցներ արդեն չկան, բոլորը փակվել են։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթ օրը նշվում է տղամարդկանց համաշխարհային օրը։ Հետաքրքրական է, որ նոյեմբերի 19-ին նշվում է նաև տղամարդկանց միջազգային օրը։ Տղամարդկանց համաշխարհային օրը մարդկության ուժեղ կեսի ներկայացուցիչներին, ովքեր աչքի են ընկել բիզնեսի, մշակույթի, քաղաքականության կամ գիտության բնագավառում, հատուկ պարգև են հանձնում համաշխարհային տղամարդկային մրցանակ։ Մարզասերների համար հայտնի է շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի հաջորդ մրցակիցը Եվրոպայի թիմային առաջնությունում։ Արշակ Պետրոսյանի սաները մրցաշարի 7-րդ տուրում կմրցեն Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Կանանց հավաքականի մրցակիցը Ռումինիան է։ 6 տուրերից հետո Հայաստանի կանանց հավաքականը 8 միավորով կիսում է 6-րդից 10-րդ տեղերը։ 11 միավորով առաջատարը Ռուսաստանի ընտրանին է։ Տղամարդկանց հավաքականն իր ակտիվում ունի 8 միավոր եւ 5-րդ տեղում է։ Տասական միավորով առաջին եւ երկրորդ տեղերն են կիսում Հունգարիայի եւ Ռուսաստանի թիմերը։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ բարեվմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տակություն։